Barekata. Da li se čujemo vraćam? Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وسقي من خلقه وخليل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصف بالأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Poštovana braćo i sine i sestre u islamu, hvala i zahvala pripada uzvišenom stvoritelu Tebareke Neka mi je iskreno hvala na svim ni'metima, blagodatima koje nam je podario. Neka mu je iskreno hvala na Kur'an il-Kerim koje bi učinio da nam bude uputa, da nam bude putokaz do sudnjega dana. Neka su naši salavati, naši salami upućeni posljedni Allahom poslaniku i mireniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallame Neka je nas salavat i selam njegovu častnu porodicu, njegove odlučene sahabe i sve one koji slijede njegov put i njegov sudne do sudnjega, do sudnjega dana. Amen. Mi smo, znači moj drag, u prošlom našem obraćanju uradili jedan uvod, odnosno jedan dio na ovu našu temu, tako je sedmi dio, ili sedmi način postizanja Allahove te bareke vata'ala milosti, a kao po tema jeste podsjetnik na blagodati uzvišenog stvoritela te bareke letala. I u prvom dijelu napravili smo jedan uvod, inša Allah utala, večeras ćemo se družiti sa drugim dakle, dijelom ove naše teme, to je podsjetnik na blagodati našega stvoritela te bareke letala. I ja ću u kratkim crtama uz Allahovu te bareke letala volju njegovu dozvolu, granicu moje mogućnosti, da se samo malo podsjetimo od onoga što smo u našem prošlom druženju rekli i tako inšallahu ta'ala nastaviti tamo gdje smo tamo gdje smo stali smatram važnim braćom moja draga da na ovu temu podsjetim sebe i vas vjernik mu'min vjernik mu'min vjernik mu'min braćo svako od nas mora gledati na blagodat blagodat koja nam dolazi svakodnevno koja nam stalno dolazi konstantno od našeg stvoritela te bareke u ta'ala ne smemo dozvoliti da na tu blagodat gledamo koja nam dolazi od našega stvoritela dakle da gledamo kao na blagodat koja nam dolazi kod naš, od našega stvoritela Tebareke Letale i da kod nas ta blagodat našega stvoritela Azeva Đele završi time što ćemo da uživamo nego moramo gledati na blagodat koja, koju nam je Allah Đelešanovu dao i koja nam stalno dolazi sa druge strane, s druge strane. Šta ovo znači s druge strane? da sebi kažemo a šta bi bilo kada ne bi ove blagodati našega stvoritela bilo. Dakle, navodili smo primjer. Kada bismo danas jednog čovjeka kome Allah azzele džele iz mudrosti i spravde nije dao vid, kad bismo takvog čovjeka pitali šta bi on dao? Kada bi jedno, da bi, da bi jedno mogao da ugleda svjetlost ovoga dunjaluka da ugleda, da može da gleda svoje roditelje, svoju porodicu i blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala daje neprekidno. Šta bi čovjek koji nema sluha i tako dalje i tako dalje. Dakle, svaka blagodat koja nam dolazi, trebamo znati da nam je to od našega stvoritela, te bareke letara. I da s druge strane sebi postavimo pitanje kako bi nam bilo kada bi ove Allahove te bareke letala blagodati kada koju imamo koju koji nam je Allah azza wa jalla dao kada ne bi ona bila prisutna pri nama kako bismo se čeli kako, kako bi nam ta bilo pa smo braćo moja draga također rekli da uzvišeni azza wa jalla spomeni ajet وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا i kada biste brojali kada biste pokušali da brojite blagodati koje vam uzvišene azzele džele daje, koje vam dao i koje vam daje, ne biste uspjeli, la toh suha, ne biste uspjeli da ih prebrojite. Dakle, od Adem ali salama, pa do danas, do današnjega dana. Kada bismo, braćo moja draga, brojili koliko je Allah subhanahu wa ta'ala, koliko je Allah azzele džele dao samo srca, koliko srca je stvorio. Danas jedna jedna transplantacija, jedna, jedna operacija košta do 200 i više od toga 1000 eura. Allah subhanahu wa ta'ala sve nam je to vraćao, moja draga, besplatno dao. Nikada bismo pokušali da brojimo, ne bismo, izbro, ne bismo mogli da izbrojimo, da pobrojimo, a kamili da to platimo. To je nemoguće. Jer on uzvišeni azzalo džavu onaj koji je stvorio nebesa i zemlje. Stvorio je, kako smo citirali hadith poslanika sallallahu alaihi wa sallam. On je onaj koji spušta, spušta kišu sa nebesa. I koliko tri i više meseci nije bilo kiše. Kako je ne vraćo bilo? Već su onako ozbiljni razgovi krenuli zbog čega. Evo tri meseci, četiri meseci nije bilo kiše. Kako nam je teško bilo? Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala dao nam, spustio nam je kišu, rasladio je zemlju, dao nam je taj bereka. Kako kaže Resulullah, mole svakoga dana, svakoga dana traži izum od Allaha, te barek je letana. Ovo površina, braćo koje, braćo koje zauzima, dakle, 510, eh, 500, da, 510 miliona kilometra kvadrati. Od tih 510 miliona površina kilometra kvadratnih zemlje, znači 360 miliona imamo kilometra kvadratnih voda koja zauzima površinu zemarske kugle. A, a, a sto, 150 zemlje. Kada bi, samo, kada bi se jedan nivo povećao, šta bi se s nama desilo? Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, svakoga dana more traži izolir Allaha svanu wa ta'ala da uništi narod koji nije Allahu, Allahu svanu wa ta'ala zahvala. A Allah azza wa jalla kaže da se smiri, pa se more smiri pa se tako more smiri da toliko koristimo blagodati mora. Rekli smo, nama je teško i neugodno, nezgodno da stavimo svoju ruku u džep našeg roditelja. Kakve blagodati, kakva bogatstva uzimamo i more je uvijek otvoreno. I uvijek nam je na raspolaganju, a da je naš stvoritelj Azeva Đere htio, mogo je da učini da moru naredi, a da mi ne smemo se ni približiti, braćo. A ne da blagodati mora uzimamo i da ono tako bude otvore. Allah subhanahu wa ta'ala učinio je zemljom stabilno. Da bi na nju mogli da živimo i privredujemo. A mogli li drugačije biti? I zato smo došli do kuranskog ajeta dakle kojeg smo malo precitirali وَإِنْ تَعُدُّ نِيَمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Pa onda imamo ova, ova, ova, ovaj ajet, braćo, spominje se u sura Ibrahim i sura Nahl. I pogledajte, rekli smo da ćemo inša Allah Hotela pokušati da napravimo, dakle, ne da mi napravimo, nego da pokažemo kako su mu fesili pravili spoj između, dakle, kuranskog ajeta, gdje uzvišeni Azzeva Đerle kaže i kada biste brojali blagodati koju vam je Allah subhanahu wa ta'ala dao, ne biste uspjeli da povrite i onda završava ovaj koranski ajet koji se nalazi sura Nahan وَإِنَ اللَّهَ لَغَفُورٌ وَرْحِيمٌ a doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji prašta i koji milosti a dok ovaj isti kuranski ajet koji se nalazi u suratu dakle suratu Ibrahim kaže uzvišeni i kada biste brojali ne biste uspjeli pogrijati pogreja, وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ A doista je čovjek nepravedan, zvučar i onaj koji, onaj koji negira. Jer jeste, braću, u esenciji svakog od čovjeka, svakog čovjeka, da je čovjek škrtac, da je čovjek nezahvala, da je čovjek egoista, da je čovjek osim malo oni koji su odgojeni, koji su došli i koji su porasli u jednu, dakle, porodicu gdje vlada islamska atmosfera. Osim oni koji su uzeli islam i Kur'an, pa se odgojili. Inače, bez Kur'ana i sunneta, wa alaikum assalam wa rahmatullah, bez Kur'ana i sunneta poslanika, salallahu alaihi wa sallam, teško je vraćao čovjek da ova svojstva koja se nalaze u unutar svakog čovjeka teško je već educira. Zato, pogledajte, dva kuranska ajeta koji odpočinu isto, a završetak je različit. Pa su mu fesiri kazali, što se tiče prvog kuranskog ajeta, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže kada biste brojali, ne biste uspjeli da pogrojite blagodati svoga stvoritela, a onda kaže, a deista je uzvišeni azzara dželanaj koji prašta i koji milosti. U, na, u, u ovaj kuranski ajt, kada pogledamo prije samog ovog ajta, Allah subhanahu wa ta'ala vraćao vrši jednu prezentaciju. Dakle, prezentira koliko nam je i kakve nam je sve blagodati dao. I na kraju toga potvrđuje uzvišeni azzara dželanaj i kaže, I doista je onaj koji ne samo što ne možete pobrojati blagodati koje vam je dao, nego ne samo to, ne samo što ne možete pobrojiti, nego mu fesiri kažu Allah subhanahu wa ta'ala, kaže i potvrđuje i kaže on je onaj koji prašta i on je onaj koji milosti. A dok na drugom, dakle u ovom drugom kuranskom ajetu, Allah subhanahu wa ta'ala spominje čovjeka, dakle prije samo drugog ajeta, spominje čovjeka. Dakle čovjek je onaj i pored koji sve ove blagodati, koji mu Allah subhanahu wa ta'ala dao on obožava svoju strast. On je uzio Boga mimo Allaha tabareke wa ta'ala. On je onaj koji je nepokoran. On je onaj i na kraju toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže Lidarumun džahula ne da ne uđe stvar. A doista je čovjek koji sa tom nepravdom i tom negacijom on u stvari čini sebi veliku nepravdu. Dok, braćo moja draga, ovo je jedno, jedan spoj koji se napravili u Tesiri, između ova dva kuranska jeda. Dok na drugom mjestu u Lima, dakle, e, kada Tesiri ova dva ajeta i kada ona na, napravila još jedan, još jedan tako reći, lepši spoj, još jedno le, lepše povezivanje između ova dva kuranska eta. Jedan koji završava, on je onaj koji prašta i koji je milostiv, a drugi ajet koji završava i kaže čovjek je doista zunčar i onaj koji negira. Kaže islamska ulema da Allah subhanahu wa ta'ala želi da kaže čovjeku sljedećim rečima, ova blagodat, moj robet, koja ima izvor, dakle izvor ove sve blagodati braćo koje koristimo. Izvor njim je kod našega stvoritela Tebareke Vatare. Pa kažu mufesiri u ovom ajetu, kada Allah subhanahu wa ta'ala ovdje želi da, dakle, kao da čovjeku poručuje i kao da čovjeku kaže, o moj robe, ovu blagodat koju ti koristiš, koju ti neprestano dajemo, ona izvor svoj iman, izvor sam ja, stvoritelj te bareke letala. Dakle, početak njen, izvor njen je naš stvoritelj. A završetak, jer dokaz što je ta blagodat stvorena jeste da i ona ima svoj kraj, svoj završetak. Pa kaže, kao da Allah svanio tada poručuje, ulema kaže, početak izvor njen je kod stvoritela te bareke letala. A s obzirom da je ta blagodat stvorenje, ona ima svoj kraj. A taj kraj si ti čovječe. Taj kraj gdje će ona završiti. I završit će temo kod stvorenje moje, dakle kod nas, braćo, koja, koju čovjek je sa mnogo strane nepravedan neprave prema te blagodati. Prvo, sa strane blagodat koju koristimo, da li je koristimo kako Allah subhanahu wa ta'ala od nas zahtjeva i s druge strane nepravedan je čovjek prema blagodati koju nam Allah subhanahu wa ta'ala daje s druge strane što čovjek nije zahvalan što mi braćo nismo zahvalni onako kako treba na blagodat koju nam Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala zato braćo moja draga Allah azza wa jalla s druge strane koliko nam blagodati dao, koliko nam blagodati uzvišeni Azza wa Đele daje. Međutim, ova nepokornost, nezahvalnost Allahu Tebareke wa ta'ala, ili nepropisno korišćenje blagodati koje nam Allah Azza wa Đele daje, ova nepravda s naše strane vraćuje nimalo, znajte, nimalo neće umanjiti pravdu kod našega stvoritela Tebareke wa ta'ala njima nam neće umanjiti milost našega stvoritela Aseođe. Jer kada se kaže, kada ulema uzima kao osnova i hadis koji najlepše braćo pokazuje Allahu u tebare kevatala milost, jeste kada kaže Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, kada čovjek dođe na sunjem danu. I nakon što se Hisab obračun izvrši sa tim čovjekom, i njegov završetak nakon tog obračuna meleki njega će povesti prema vatri, prema džahnem. Pa sve doka budu vodili prema vatri, kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, čovjek će se okrećati čas na desnu, čas na lijevu stranu. Neprekidno čovjek će se okrećati kao da braćo nešto iščekuje, kaže Resulullah. Kao da čovjek nešto iščekuje, kao da čovjek nešto očekuje više od toga. Pa znači, će Allah te bareke wa ta'ala kaže Rasulina sallallahu alaihi wa sallam zatražiti da ga meleki ponovo vrate. Pa ću pitati, ja moj robe, da nisu ti moji meleki u tvoja dobra djela nešto uzeli, nego što si ti zaslužio. Ili da nisu ti nešto moji meleki više od onoga što si nepravdu radio, da su ti nešto više od toga pripisali, pa će čovjek reći gospodare moj, ni to dobra, ni to loša djela, pravedno je sve postupljeno. Dakle, pravedan je i sad izvršen. Međutim, kazat će čovjek rob. Gospodari moj, ja sam drugačije mišljenje imao mom stvoritelju. Pa će Allah te bareke latala kazati ja sam sa mišljenjem moga, moga roba. Ja sam sa mišljenjem moga roba. Uvedite ga, uvedite ga u džene. Dakle, Allahova te bareke latala milost. Naša nepravda, naša nepokornost, naša nezahvalnost ne može vraćo uticati da Allah subhanahu wa ta'ala bude nepravedan. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne bude dobar i tako dalje. Pogledajte hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji bileži Bukhari u svojom sahihu. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ma ahlema Allahu wa asbar Dakle, koliko je Allah subhanahu wa ta'ala blag i koliko, i koliko je Allah azza wa jale strpli. In, in subuna lahir velet i pored toga ljudi mu pripisuju sina وَيُكَدِّ بِنَا رُسُلًا i Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji im šalje ljudima poslanike i vjerovjesnike a ljudi ih utjeruju laž poslanici, vjerovjesnici svi su vraćani došli da nam pokažu put a pogledajte danas, pogledajte ovog sičušnog stvorenja čovjeka Čovjek utjeruje u laž, Allah te bareke wa tada poslao i poslanike i vjerovjesnike da nam pokažu put istine. Pa završava ovaj hadis i kaže Rasulullah وَهُوَ يَرْزُكُهُمْ وَيُعَاتِهِمْ Allah subhanahu wa ta'ala je onaj i koji pored svega ovoga i pored toga što mu pripisuju sina i što postane utjeruju laž Allah Azza wa Jalla je onaj koji neprekidno daje risk i koji daje neprekidno zdravlje. Svakoga dana provodi se čovjek zdrav. Provodi se čovjek siguran. Provodi se čovjek, a njemu dovoljno u tom danu. To je bogatstvo. Dakle, takav čovjek isto kao da ima status. Kao da čitao dunjalu posjeduje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala znači onim mi kao poruku i poruku trebamo uzeti. Koliko god smo mi nepravedni, koliko god smo mi nezahvalni, Allah subhanahu wa ta'ala nikom nijednom stvorenju ne čini nepravdu. Kao da nam uzvišeni Azzeva Đele poručuje i kao da nam šale poruku, o moji robovi, ja vaš stvoritelj, te bareke vatala, i pored vaše nezahvalnosti, ja vam činim pravdu, ja vam dajem ono što vam je potrebno. Zašto vi međusobno ne možete tolerisati? Zašto ne možete se međusobno podnositi? Zašto ne možete jedni drugima da halalite? A vi ste moji robovi, meni nepravdu činite. Niste zahvalni kako treba, kako se meni treba zahvaliti. I pored svega toga, ja sam onaj koji vam dajem, koji vam skrbljujem, koji vam dajem zdravlje koji vam daje na rizk. Vi pri, vi mi pripisujete sina, vi utjerujete moje poslanike u laž, ja sam i pored toga pravil. Zašto se vi jedni drugima ne možete, zašto vi jedni drugima ne možete halaliti? Pijelimo braćo svakodnevnica naša. Ako ti čovjek učini nepravdu odmah s druge strane analiziraš kako da mu uzvratiš. Subhanallah, iz ove stvari koje, dakle, ova, ovaj, e, tako reći, podsjetni na blagodati našega stvoritela Tebare Kevetara, trebamo između ostalog da uzmemo, da uzmemo, braću, i, i, i ovu poruku, dakle, i ovu poruku. Nekada imamo, imamo jedna, jedna interesantna stvar, braću, nekada imamo prilike da čujemo ljudi, e, kada, braću moja draga, ili a, bolje, bolje, bolje bismo mogli ovo što želim da kažem, bolje bismo mogli shvatiti sa, sa jednim primjerom. Ako bi danas čovjeku postavili jedno pitanje, jer imamo ljudi koji se, koji se nalaze u takvom stanju i onda analiziraju i kažu pogledajte čovjek nije Allahu Tebareke Vatala zahvala. Čovjek nije Allahu Tebareke Vatala zahvala. Čovjek negira čovjek je nepokoran stvoritelu te barka. S druge strane, imamo takvih primjera, imamo takvih ljudi koji uživaju u dunjaluku. S druge strane, imamo čovjek koji je pokoran Allahu te bareke vatara. Koji je zahvalan, koji je on ibadet, koji daje sve od sebe da bude koristan član jednog džemata, jednog društva. Koji odgaja porodice, porodica koja stoji na usluga i na korist sredini, džematu, islamu. Međutim, čovjek koji je nepokoran, nezahvalan, koji negira, mnogo toga od unjavuka ima ono što s druge strane, čovjek koji je zahvalan, koji je Allah te barek ili tada pokoran, nema te blagodati. Možda nema ni dovoljno zdravlja i tako dalje i tako dalje. Imamo ovakav problem kod mnogih ljudi. Pa se ljudi pitaju kako kaže da ovo spojimo. Kako da ovo ljudima pojasnimo, braću me draga. Vrlo jednostavno. Vrlo lako. Kako, braću? Kada dođemo u ovakvom stanju, kada se suočimo sa ovom problematikom, nadalo nije problem. Pravi vjernik, pravi mu'in, treba kazati sebe. Treba kazati sebe sljedeće stvari. Treba kazati sebe i podsjetiti sebe sljedeće ili razmišljati na sljedeći način. Ako ovi ljudi koji su nepravedni, ovi ljudi koji su nepokorni, ovi ljudi koji nisu zahvalni, ako oni imaju ovakav status na dunjaluku, imaju blagodati dunjaluka, onda je jasan dokaz, dokaz vjerniku da ovaj dunjaluk nije za vjernika. Ovaj dunjaluk, braćo, Jer, jer kako smo rekli iz rečima Selefa, koliko se čovjek više veže za Dunjaluk, toliko ima problem s Dunjalukom. Koliko god se čovjek jače, čvrst, čvrstije veze, veže za Hire, on se sprema i brine kakav će mu Hire biti. Dakle, u ovakvom stanju neka čovjek kaže sebe, ako na ovom Dunjaluku prolaznom, ovi ljudi nezahvalni, nepokorni, koji negiraju, a imaju ovakav hal i ovakav život, onda je to njim jasna poruka da ovo nije mesto. Ovo nije moj večni boralak. I ja ne imam puno udjela na dunjaluku, kao što se desilo, braćo moja draga, primjer kojeg ste više puta čuli. Kada Omer radijalahu tala anhu gleda poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah je poslanik sallallahu alaihi wa sallam odmara i njegovo Mubarek lice leži na hasuri. Dakle, Mubarek lice koje nema svetlijeg i koje nema lepšijeg i koje nema Mubarek lije lice od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, to Mubarek lice nalazi se na hasuri koja je obična, koja kada čovjek odmara ostavlja tragove, Omer radijallahu ta'ala anhu braćo gleda poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako ona hasura ostavila travule na njegovom mubarek lice pa kaže o Allaho poslaniče oni kraljevi Kisre i Persije u kakve blagodati oni uživali i pored onog dakle njihovog grijeha pisluka ono što od negativno oni posjeduju A s druge strane, koje blagodati oni uživaju? Dakle, Omar, radi Allahu ta'ala, Anhu, braćo, nije rekao poslaniku, sallallahu alihi wa sallam, Allaho poslaniće, zašto nije tebi dao Allah te bareke wa ta'ala? Ovako ne smijemo ni postaviti pitanje, ni to ovako razmišljati. Nego Omar, radi Allahu ta'ala, Anhu, želi da kaže Allaho poslaniće, ovi ljudi, ovi krajevi, koji nisu Allahu te bareke wa ta'ala zahvalni, a uživaju u blagodatku, blagodat dunjaluk, da mi ustanemo i da se borimo i da odiznemo od njih, da odiznemo od njih, da uznemo da vjernici mu'mini uživaju blagodat Allahu tabarki wa ta'ala. Pa pogledajte šta Resulullah sallallahu alaihi wa sallam odgovara. Dakle, prilika taj jibat kada kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah umar. Allah te bareke wa ta'ala i mi je ubrzao njihova dobra na dunjavuku. Allah subhanahu wa ta'ala i njima ubrzao, dakle, dobra na dunjavuku, a sve što je na dunjavuku, ono je prolazno. A zar nije bi Omare bio ti zadovoljan da nije blagodat svoga stvoritela, da ova blagodat koju nama Allah te bareke vatara sprije čuva za hirem. Nas blagodat vjernika mu'mina, doista braćo, prava nagrada vjernika s tebi na hiretu. Na dunjavuku je ono braćo što nam je kaderom određeno. I pogledajte kako vjernik, kako nevjernik, svi oni uživaju i koriste blagodat u namuk. I to je nama određeno kaderom. A prava nagrada, prava nagrada koju zaslužuje vjernik, te će ustediti na hirat. Zato postani, salallahu alihi wasallam, kaže Omer, zar ne, zar ne bi ti bio zadovoljan? Njima je Allah azzeva dželu brzao nagradu na dunjaluku, a nas čeka nagrada nagrada našega stvoritela te bareke da tada na hiretu. Oto da je braću možemo pojasniti i da nam postane jasno kako Omer koji je halifa emirul mu'minin wa emirul mutaqin koji odmara i spava ispod palminog lišća. Nema palate, nema palmi, ne, ne, nema onog uživanja koji, kojeg su imali drugi, dakle kraljevi i carevi. Međutim, Omar radijallahu ta'ala anhu odmara ispod palminog lišća. Zašto? Jer je uzeo velik, veliki ders, uzeo veliku lekciju od postanika sallallahu alihi wasallam. Ono što nam je braćo kaderom određeno, ne može nam niko oduzeti. Pa čemu toliki strah? Kako je sele, kako nas sele poučio? Kada bi ljudi, kada bi se ljudi bojali džehennema, kada bi se ljudi čuvali vatre, onoliko koliko paze i čuvaju bi molik, valahi, dovoljno bi im bilo da uđu u džennet. Ovako nas je sve braćo poučio. Onoliko ljudi koji brine za dunjalu, brine za, brine za svoj metak, za bogatstvo, kada bi toliko ljudi pazili, brinili, valahi, braćo, dovoljno bi bilo takvima da uđu u džennet. Dovoljna bi ta briga, ta preokupacija bila da uđu u džennet. Dakle, u tom kontekstu A poslanik sallallahu alejhi ve sellem pričuje. Zato braća na draga, kada dođemo u takvom halu, u takvom stanju da imamo prilike da vidimo ljudi nezahvalni, ljudi nepokorni, a uživaju u blagodatima dunjaluk, nemojmo promeniti mišljenje našem stvoritelju te bareke vatale. Nego kažemo isto kao kada bi smo se našli u nekoj sredini, u nekom komšiluku, u nekom gradu, gdje su gdje nas okružuju lopovi, banditi, nepravednici, onog momenta, braća, kada bismo napustili tu sredinu, kako bismo se osjećali? Sigurno pozitivno. I rekli mi, elhamdulillah, hvala Allahu te bareke vatana, što smo se izvukli iz tu nepravednu sredinu. Upravo u tom kontekstu želim, braćo, da vam kaže. Kada dođem u takvom stanju, kažete, hvala ti gospodaru naš, što nam nisi dao hise na dunjanuku, daćeš na taj dio na ahiretu. Što nisi našu nagradu brzao na, na dunjaluku, već nas je šalahu ta'ala takva nagrada čeka dakle, na ahiretu. Zato onda radi Allahu ta'ala anhu dakle, ovako poručuje, e, e, zato poslanik sallallahu alihi wa sallam je dao ovu poruku i lekciju postan, e, Omaru radi Allahu ta'ala anhu iz koje mi braćo i kako trebamo uzeti poruku, dakle poruku i poruku. Sljedeća stvar dakle, koju želim, koje, koja se veže za ovu našu temu, braćo, i koja je mnogo važnija, mnogo bitnija za nas, nego sve ono što smo i u prošlom predavanju i ovo što smo do sad rekli, jeste sljedeća stvar. Dakle, mi smo do sad govorili da sve blagodati koje nam je Allah te bareke latala stvorio, koje nam je dao, i te kako trebaju one blagodati da utiču na nas, da budemo, da se naša zahvalnost poveća, da se naša ljubav, dakle iskrena ljubav, rekli smo, ne ljubav ona emotivna ili ne znam kako, nego ljubav koja će biti iskrena, koja će, biti, koja će nas spasiti na hiretu i koja će nas na, voditi na pravom putu na dunjaluku sve blagodati koje imamo, koje nam je Allah tabareke wa ta'ala dao i koje nam daje, oni trebaju i tekako da povećaju našu ljubav prema našem stvoritelju. Iskrivi ljubav prema našem stvoritelju Allahu tabareke wa ta'ala. Međutim, braćo, ima nešto jače, ima nešto važnije, bitnije, braćo, od blagodat koju nam Allah tabareke wa ta'ala daje. Subhanallah. Šta je to jače? Šta je to bitnije? Šta je to značajnije od ovoga? Čuvi, svako možda, kada čuje ovo, svako će možda sad sebi postaviti pitanje. Pa dobro, blagodat koju nam Allah te bareke je tala dao. Zar nije to najbolji način, najbolji metod, da čovjek postane svestan i da čovjek e, svati, e, da, da čovjek postane svestan i da ta blagoda poveća kod njega iskrenost i prema Allahu te bareke wa ta'ala i ljubav prema stvoritelju. Zar ima nešto bolje i veće i vrednije od ovoga? Ima vraću. A šta je to? To je blagodat koja se zove zahvalnost. Blagodat koja se zove, dakle, blagodat zahvali. Uzvišeni stvoritelj, braćo. Allah te bareke wa ta'ala nam je dao blagodati i naučio nas je kako da se Allahu, kako da se njemu azze od žene zahvalimo. Dakle, ovo što nas Allah te bareke za ta'ala naučio, preko Kur'ana i preko sunnata postanika sallallahu alaihi wa kako da se njemu zahvalimo, je veća blagodat nego blagodat koju posjedijemo. Ja mislim da ću da, da, da je jasno. Dakle, blagodat koju imamo, koju nam je Allah te bareke za ta'ala dao, za svaku blagodat trebamo se Allahu Azzele Đele zahvaliti. Pa zbog toga kažem, blagodat što nas je Allah Azzele Đele da se Allahu Azzele Đele zahvalimo je veće i vrednije nego od same blagodat, blagodati koje nam je Allah Tebareke wa ta'ala dao. Uzimo ovo sa primjerima. Uzimo, braćo, evo, blagodat kada Allah Tebareke wa ta'ala nam podari evljate kad nam Allah subhanahu kada Allah azza wa jalla odluči da nam podari uzmemo primjer sina koji je braćo naš udio da li smo ovom razmišljali koji je naš udio što mi radimo mi jednostavno naš udio je da udovoljimo dakle udovoljimo svoju strast sa ženom i tu se završava naš udio onaj proces nakon toga pripada stvoritelju te bareke otara on uzvišeni Azza wa Jalla odluči kada se formiraju kod djeteta, kada se kod djeteta formira sluh. A mi ništa ne znamo, roditelj ne zna, majka ne zna o tom procesu. Kada, se, kada će se formirati vid, kada se formiraju ruke, kada se formiraju noge, kada se formira organizam i tako dalje. Mi ovo ne ništa ne znamo. Mi smo zadovoljili i udovoljili svojim strastima i ništa od toga. Pa kada dođe vrijeme da se to djete rodi, kako stoji u Kuranu, fina se bile jesara. Allah azzele džele onakša put. Allah azzele džele onakša put da to djete dođe na dunjavuku. I vi ono braćo mame i ti primjeri koje smo nemimno do sad više puta čuli. Sve se, dakle, čitalo vrijeme odvaja, odvija se taj proces normalno i kada dođe moment da to djete dođe na dunjavuku, taj proces, taj put ne bude olakšan. Pa i to dijete završi, a nekada se dešava i da majka preseli. Ko je braćo olakšao taj put? Nekada se čovjek zavarava, a ovo nikako ne znači da medicina nama ne treba. Medicina braćo nam treba. I mi znamo u određene situacije kada je čovjek bolestan, nama je obražimo lijek. I ono gdje Lema kaže, kada kada više pouzdani lekari kažu da nema čovjeku dakle pitanje velika starost, teška bolest i više pouzdani lekari kažu da nema njemu lijek onda je bolje za tog čovjeka da se strpi, da ne bude se maltretirao po bolnica. Međutim, ono situacije kada Islam Širija traži i obaveza je naša da tražimo lijek. Međutim, braćo, nemojmo samo to pripisati lekarima, stavimo na prvo mjestu našega stvoritela. Te bavimo neke od tada i mi nakon toga tek vrlo, vrlo kasno možemo kazati hvala i lekaru. Dakle, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, pa mi mogu iza toga, jer ljudi mnogo ovdje grešaju, znači kada kažu da mi bio taj lekar, da mi bio taj doktor, ja, i tako dalje, i tako dalje. To su velike greške. Zato uzvišen Asana Đali nas poučava. I pored svega toga što vi niste bili svesni, mi smo taj proces odvijali, a vi niste ništa od toga znali, I na kraju kaže, sumno se bila jasala. I pun da to djete dođe na dunjaluk, nismo, nismo ni koji smo, dakle, olakšali. I prijete braća kada to djete dođe na dunjaluk. Automatski, kako kaže, kako kažu lekari, braćo, stručnjaci, ono djete kada dođe na dunjaluk, ono još nema sluha. A mi ima vi. I pored toga, i pored njegove slabosti, i pored toga što ne čuje i ne vidi, koji je to djete poučio da automatski traži hranu? Donesite mu hranu koju god hoćete. Iz Dunjaluka neće ni jednu prihvatiti osim mlijeko svoje majke. Ko je ovo djete naučio, brač? Kako smo mi ljudi u ovoga imali? Nikak. Udovoljili strast i na kraju toga Allah te bareke da tada pored svega tog velikog procesa Allah za veđele daje nam ovu blagodat. Jer smo u prošlom predavanju rekli Znajte, braću, i ne zaboravite. Kada uzmemo vodu, kada uzmemo hranu i naranimo se, znajte, braću, da iza ove hrane stoji ogromna vojska našega stvoritela Tebare Kevoteana, koja je mobilizirana i zbog koje, smo, zbog koje se taj proces odvio da bismo mi došli do te hrane. Jer nije ta hrana tek tako došla. I nije ta voda tek tako došla ogromno se procesa. I to dijete kada dođe kao na blagodat, imane čovjeku s jedne strane, s druge strane blagodat, stvoritela te bareke letala, pogledajte, da iza ove blagodati šta slijedi? Šta smo mi, braćo, obavezni? Mi smo obavezni da se Allahu te bareke letala zahvalimo. E sad dolazi da se povežemo na ovu drugu tačku. I da se šta znači blagodat zahvali. Zamislimo da će ovu znači, ono blagodat koju nam je Allah te važi, težina ove blagodati s jedne strane, s druge strane, kada ne bismo znali kako da se Allahu te bareke o tala zahvali. To je, to je taj, dakle, mnogo jači i veći i opasni grije. I opasni je za čovjeka. I znamo, kada je Omar radijallahu ta'ala anhu, dakle, osvojio braću Egipat, I tamo je bio namjesnik Amar ibn As, radijalama. Pa kada piše Hrvati Omeru, radijalahu tamo mi kaže ovaj narod ima nekakav čudan običaj. Koji je taj običaj? Kaže, nekada se ovaj nivo mora poveća, nekada umani. Dakle, nije more, nije. Pa, kaže, imaju takav običaj da uzimaju lijepu, najljepšu djevojku, djevojčicu ubacali svake godine u dakle nije kako bi se taj tok e, taj nivo regulisao pa nakon toga Amar Djalahu tada Anu uzima znači uzima pismo i piše pismo Nilu i kaže ovo je pismo ovo pismo šale Nilu Inama ente teđri bi Amrilla. I Amr radijallahu ta'ala anhu vraćao, onaj Omar koji je deljuče obožavao kipove, koji nije znao kako da se Allahu Azzele Đele zahvali, sada piše miru pismo i kaže mu inama ajte pođeri bi amri la. Ti ćeš, dakle, da funkcionišeš po emer Allaha te bareke vatara, a ne da spustaju svake godine u tebi najlepšu djevojčicu. Dakle, on je radijallahu ta'ala anhu, koji je iz Kur'ana, njega je Kur'an i sunnje postanika sallallahu alaihi wa sallam poučio i zna kako da u određenom momentu reaguje. Uzio vraćo primjer Junusa, ali sam. I kada im, i kada dolazi kazna narodu Junusa, ali sam, a oni izbacili svoga učitela. Dakle, učitelj se Junusa, ali sam, ne nalazi među njima. I pogledajte, braćo, što se s ovim narod, što se desi ovim ljudima? Ovi ljudi, kada su gledali kaznu koja im dolazi od stvoritela Tebare Kilatala, a nisu imali učitela da ih poluči, kao što mi, braćo, imamo Kur'an i sunet poslanika sa Lamaholjesa. S obzirom da nisu imali učitela, kako da se sačuvaju kazne svoga stvoritela Tebare Kilatala, šta su oni uradili? okupili se svi skupa okupili, okupila se njihova djeca okupili se njihovi staci okupili se njiho, okupili su služi dakle životinje znači sve od onoga što su posjedovali i izašli na jedno brdo i skupa su svi urlali galanili mislili da se na, ta, pa, mislili na taj način mogu se začuvati iz a, kazne svoga stvoritela te bareke letala zbog prstupa koje su napravili Pujete, braćo, a nas je poslanik sallallahu alihi wasallam poučio, poučio nas kako da se oslobodimo kazne, kada pogrešimo, kada počinimo haram, kada počinimo neki grije, Allah te bareke wa ta'ala preko poslanika sallallahu alihi wasallam, detaljno nas je poučio kako da donesemo pravu telbu, kako da se pokajemo. Šta bi bilo, braćo, kada ne bismo znali? Kada ne bismo znali ovo? ili šta bi bilo vraćo kada ne bismo znali da se Allahu da se Allahu azzele djele pravilno zahvali Allah te bareke da ta'ala daje nam uglad kako smo navodili i na kraju toga traži od nas a, šta, a kako šta od nas Allah azzele djele traži kako da se Allahu te bareke da ta'ala zahvalimo za uglad da prinesemo žrtu jedan ili dva kurbana Dakle, Allah Azza wa Jalla je braćo umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam dao nam najveću blagodat. Pored svega toga što nam je dao, naučio nas je postanik sallallahu alaihi wa sallam kako da se Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalimo. Zamislimo jedan primjer iz, iz svakog jednog života. Kada nam neki prijatelj, jaran, neki poznanik učini neku uslugu. I sad mi osjećamo, braćo, to je, to je taj osjećaj kod čovjeka. To je ta prirodnost. Da mi osjećamo kako sad da se ovom čovjeku revanširamo. Ako ne možemo adekvatno, onda da trebamo osjećati respekt prema tom čovjeku. Zato Resulova kaže, ne mješkori ja, ne mješkori nas, ne mješkori ja. Onaj ko nije zahvalan ljudima, taj ne može biti zahvalan, taj ne može biti zahvalan i Allahu te bareke o tali. Kako ovo pojasniti? Dakle, ako jedna, braćo, ako neko od nas ne može zahvaliti čovjeku koji mi je počinio jednu sitnicu na stran onoga što nam Allah Azzele Đerle daje ako mi nismo, ako u sebi ne posjedimo tako kvaliteta da bar možemo se zahvaliti čovjeku za određenu uslugu pa kako se onda možemo zahvaliti stvoritelju te barek je odana koji nam non stop daje blagode zato kada nam neko učini uslugu mi osjećamo neku obavezu Pa sad, ne znamo kako. Ne znamo kako da se tom čovjeku revanširamo. Jer danas znamo, ako se radi o ženodbi, ima posebni pokloni. Ne može svašta pokloniti. Ako se radi o udaji, ako se radi o ovome, ako se radi o onome, mora znati kako trebaš i koji dar trebaš odnijeti. I sad dođe nam neki čovjek i pouči nas i kaže nam u ovu situaciju, ovom čovjeku, pored svega on što ima, njemu bi bilo dobro da pokloniš jednu olovku ili ovo, ili ono, i tako dalje, i tako dalje ako već posjeduješ mogućnost i nakon toga kakvu dakle, e, lepotu osjećamo i nekakvu zahvalnost osjećamo prema ovom čovjeku koji nas je poučio kako da se ovom čovjeku zahvalimo Subhanallah, braćo uzite samo povuku iz ovog primjer kako se tek trebamo Allahu te bareke od tada zahvaliti kada ne bi nas Allah anzira džele kada ne bi vam dao poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada ne bi vas Rasulullah alaihi salatu wasallam pučio, na blagodati koje nam Allah azzele džele daje, kako biste vrać Allahu bili zahvalni? Uzmite primjer, razmislite primjer Mesa alaihi salam. Jednom prilikom, kaže Mesa alaihi salam, jara, kajte eš, kajte e, e, e, eš, eš kurike, dakle, gospodare moj, kaže Mesa alaihi salam, gospodare moj, nauči me kako da ti se zahvalim. Subhana, pogledajte razmišljanje, braćo. Iskrenost, ne misravi se nama prema stvoritelju te bare koliko. Kaže, gospodare mu, kako da se tebi zahvali? Kaže ovako Musa, ali se nam. Kada kaže, alhamdulillah, Subhanova, kaže Musa, ali se nam, gospodare moj, kako da ti zahvali? Jer kaže, kada kaže, alhamdulillah, kaže Musa, ali se nam, ja se, nakon onoga što sam rekao, alhamdulillah, ponovo kaže, ja rab, trebam se tebi zahvaliti što si me naučio da kažem alhamdulillah. Pa kada se ponovo tebi zahvalim, ponovo se trebam zahvaliti što si me, što si mi omogućio da ti se zahvalim. I kada se i tako beskrajno, pa kako ja rab, pa kako ja rab da ti se zahvalim? Pa kaže uzvišeni stvoritelj te bareke ve ta'ala, kaže o Musa, ako si ovako razumio, ako si ovako razumio, onda ti si mi se zahvalio onda ja primam takvu zahvalu a braćo šta znači koja je vrednost samo da odemo na morina u svojim kućama u svojim sobama i razmislimo šta znači da Allah Azzeva Đele prihvati našu zahvalu kada se njemu Azzeva Đele zahvalimo i kada njemu stvorite tebareke vatala prihvati našu zahvalnost a on ne prima osim od bogobojaznih. Koja je to vrijednost? Zato, znači moja draga, ovo su, ovo su dvije stvari. Ovo je taj iz, iz, ovi, iz, ova, iz ova dva dijela, ja sam nazvao ovo podsjetnik na blagodat i uzvišena stvoritela. Prvi, prvi dio koji smo dakle, obradili i pokazali, sve ono što nam uzvišeni tabareke u atala daje, to je kako treba da na nas, da, da utiče na nas, I te kako da utiče da se poveća zahvalno, da se poveća iskrenost. A drugi dio, pocetnik na blagodati jeste i to što nam je Allah azzeva džele, što nas je poučio kako da se njemu azzeva džele zahvali. Jer gdje bi bilo vraćo moja draga i uvažene sestre, gdje bi bilo kraj našim ibadetima? O, Ramazan je bio, postili smo. Dakle, postio si, odakle znaš, odakle znamo, braću, šta se desilo sa tim poslom, sa, sa tim postom. Klonili smo jacinski namaz. Odakle znamo šta se desilo sa tim namazom. Ima li, braćo, neko je prisutni koji može dati odgovor na ovu? Može, braćo. Može, odgovor je sljedeći. Na ovakva pitanja odgovaramo sljedećim odgovorom. Kažemo, Dakle, na pitanje odakle znamo šta se desilo sa našim postom, mi kažemo hvala uznišenom stvoritelju Tebare Kevatana koji nas je naučio i mi smo postili onako kako je postio Resulila sallallahu alihi wasallam. A znamo kraj poslanika sallallahu alihi wasallam i znamo završetak dakle ashaba i tabina. I zato kada god govorimo o bilo kojoj islamskoj temi, mi uzimamo primjer Selefa. Ne braće zato što su nam oni izvor. Ne, izvor je nama Kur'an i Sunne. Nego zbog čega? Zbog toga zato što je uzvišeni Tebare Kevetana potvrdio da su oni ispravno shvatili Kur'an i Sunne poslanika sallallahu alaihi wa I kada postavimo sebi pitanje šta je sa našim postom, mi odgovaramo, braćo, sljedećim odgovorom – Mi smo postili kako je postio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mi smo postili kako je postio naš sele. I, a mi znamo i oni su vraću stigli do cilja. I alarmirali su nama, javili su nam da su, alhamdulillah, stigli do cilja. A cilj je džennet. Molim uzvišenog Allaha te bareke u ta'ala da nas on uzvišeni azze wa džennet ojača da nam uzvišeni Allah te bareke wa ta'ala podari iskreno ispravno znanje koje će nas ispravno voditi na ovom svijetu, koje će nas voditi na putu ka zadovoljstva našega stvoritela te bareke wa ta'ala i da sa zadovoljstvom uzvišenog arzeo dželi milošću budemo uvedeni skupa svi u džennetu Ferdaus. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa jazakum Allahu khayran wa salamun alaykum wa rahmatullahi tabarak salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh